Hrvatski radio, obrazovni program. godine 1880. Johan Kaspar Blunčli, švicarac i stručnjak za međunarodno pravo, čija je knjiga Moderno ratno pravo bila temelj za zakone rata prihvaćene na haškim konferencijama 1899. i 1907. Poslao je primjerak svoje knjige grofu Helmutu von Moltkeu, načelniku glavnog stožera njemačke vojske. Feldmaršal von Moltke bio je tvorac pruskog glavnog stožera i pruske vojske, koja je uz diplomatsku i političku vještinu pruskog kancelara Bismarka bila najzaslužnija za njemačko ujedinjenje 1871. godine. Kada je primio Blunšlijevu knjigu o ratnom pravu, Moltke je ljubazno potvrdio primitak knjige, ali je u tom pismu iznio i neke primjedbe na dijelo stručnjaka za međunarodno pravo. Ljubazno ste mi poslali knjigu koju je objavio Institut za međunarodno pravo i htjeli biste potvrdu primitka i moje mišljenje o knjizi. Prvo, Smatram da je svaki humanitarni napor kako bi se smanjile patnje u ratu potpuno vrijedan. Ali vječni mir je san i taj san čak nije ni lijep. Rat je dio Božjeg svjetskog poretka. U ratu se razvijaju čovjekove najplemenitije vrline, hrabrost i odricanje, odanost prema dužnosti i spremnost na žrtvu i sve to po cijenu ljudskog života. Bez rata svijet bi potonuo u močvaru materializma. Dalje, u potpunosti se slažem s načelom koje je postavljeno u predgovoru, da se postupan napredak u moralu treba odraziti i na način vođenja rata. Ali ja idem dalje i vjerujem da samo vođenje rata, a ne kodifikacija zakona ratovanja, može dovesti do ostvarivanja toga cilja. Feldmaršal von Moltke nije bio krvožedna osoba. Suvremenici su ga upisivali kao zlatnu osobu izuzetne inteligencije. Navodno nikada u životu nije rekao neljubaznu ili indiskretnu riječ, čime se rijetko koji časnik može pohvaliti. Njegovu prozu uvrštavaju među vrhunce njemačke proze 19. stoljeća. Ono što je Moltke napisao u pismu švicarskom pravniku bilo je opće poznata i prihvaćena stvar sve do 20. stoljeća. Rat je normalna pojava. A mnogi državnici, povjesničari, filozofi i vojnici nadodali bi i da je rat ne samo normalan, već i poželjen govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Rat je tradicionalno smatran ne samo normalnim u odnosima među državama, nego iskazom jednog dalekosežno djelatnog i zapravo opasnog dvojstva. S jedne strane se pretpostavljalo da e, ljudsko pravo i ljudska prava i ljudski moral važe unutar zajednice ta unutrašnjost završava najvišom točkom suverenosti koja je prilaz iz nacionalnog unutrašnjeg u međunarodno pravo, dok je međunarodno pravo zapravo pravo jačega. Dakle, pravo kojemu moralne norme ne važe u užem smislu riječi. I to je koliko god ružno, čisto i logično izvedeno. Problem nastaje u tomu što su ratovi započinjani, što se ratove opravdavalo, striktno moralnim razlozima. Od Aristotela do današnje rasprave koja utemeljio rat u Iraku, tvrdi se da se u rat ide iz najviših moralnih uvjerenja. Aristotel govori o tomu da je rat stanje u kojem se tri vrste kvaliteta pojavljuje. Prvo, ljudske, muške kvalitete – nasuprot dosadi i ljenosti u mirnom stanju. Drugo, pripravnost da se hrabrošću zajamči odanost idealima. I treće, sposobnost da se pobjedom proširi neka vrijednost. Dakle, da se područje dosega naših vrijednosti proširi, kako recimo Napoleon čini, tako što njegovo osvajanje se naknadno pokazuje kao pozitivno zato što širi ono što danas zovemo kontinentalni pravo. Nasuprot tomu, mir ima u tradiciji moralne filozofije veoma nisko mjesto. Mir je uvijek pragmatično zastupan, mir u smislu prestanka rata. Dakle, dosta je bilo, ne možemo pobijediti, previše krvi, previše uništenja, dajte da prestanemo. pruski general Karl von Clausewitz u svojoj čuvenoj knjizi o ratu ovako definirao rat. Rat nije samo politički čin, nego pravi instrument politike, nastavak političkih odnosa, njihovo ostvarenje drugim sredstvima. Karl Filip Gottlieb von Clausewitz rođen je 1. lipnja 1780. godine u Burgu, kod pruskog grada Magdenburga. S 12 godina kao kadet stupa u prusku vojsku. S 13 godina prvi put sudjeluje u borbi. Nakon što se 1795. godine Pruska povukla iz ratova s francuskom revolucionarnom vladom, Klauzevic će provesti sljedećih pet godina na garnizonskim dužnostima. U tom će se vremenu posvetiti svom obrazovanju. To je vrijeme tako dobro iskoristio da je 1801. godine primljen u elitni institut za mlade časnike u Berlinu, koji će kasnije postati čuvena ratna akademija. Klauzevic svoje mjesto u povijesti neće dobiti zahvaljujući svojim vojnim uspjesima. Njemu će mjesto u povijesti donijeti njegovo trotomno dijelo, objavljeno nakon njegove smrti pod naslovom o ratu. Čak i oni koji nisu nikada čuli za Klauzevica, a kamoli pročitali njegovu obimnu knjigu, vjerojatno znaju za njegovu rečenicu koja je gotovo postala dijelom općeg obrazovanja. Ta rečenica glasi, rat je nastavak politike drugim sredstvima. Pitanje je koliko je slava te rečenice bila sretna ili nesretna za Klauzevica i njegovo djelo. Ja mislim da je to dobrim dijelom sreća zato što je preko te rečenice djelo postalo poznato. A s druge strane nesreća je toliko što je to djelo dobrim dijelom tehnička knjiga, knjiga tehničkog sadržaja koja se bavi pitanjima kako treba razmještati artiljeriju kad se napadaju utvrđeni gradovi, kako se koriste zemljopisne e, prednosti ili pokušavaju na neki način nadomjestiti mane. Dobrim dijelom su te stvari tehnički danas pretpostavljene, zato naravno nisam stručnjak, e, posve je već arhivirane jer danas su drugčija oružja ili druge karakteristike tih oružja na dijelu. Ali e, ono zbog, što, zbog čega je ta rečenica važna je što je tu knjigu učinilo prvom javno poznatom političkom teorijom ratovanja. Odnosno, jednom knjigom koja nije naprosto e, stvar koja se bavi vojnim naukom ili militarnom doktrinom, kako se to nekad zvalo, nego vidi to što zovemo ratovanjem kao nastavak politike drugim sredstvima je prva formulacija koju on koristi, odnosno vidi e, rat kao nešto doista i to bez navodnika normalno. Kao što je normalna politička borba u kojoj se protivnici, oponenti, ili katkad čak i neprijatelji na određen način sukobljuju, tako se ona, ta borba nastavlja na drugi način kada prestanu važiti neka, recimo to tako, civilna pravila i kada se nalazimo u ratnom stanju. U jednoj paraleli koja mi se čini da je u mnogo čemu opravdana, moglo bi se reći da Klauzevic za mišljenje o ratu učinio ono što je Machiavelli učinio za mišljenje o politici. Izvukao je rat iz jedne vrsti heroizirane povijesne interpretacije u kojoj je rat uvijek imao sebi nešto epsko, legendarno, mitsko i tako dalje i sve ovoga na e, nešto što je on zapravo s obzirom na povijesnu čestolost uvijek i bio, dakle na nastavak klasičnih oporba, oporbeno e, vladajućih ili drugih sukoba u pojedinim sredinama e, kad se radi o građanskom, dakle, unutrašnjem ratu ili na rat među državama kao nastavak njihovih imanentnih sukoba. Za Klauzevica rat nije izraz neke militarističke ratoborne politike. Rat je nastavak politike drugim sredstvima. Odnosi među narodima ne prestaju kada vojske počnu marširati, niti se ti odnosi obnavljaju kad prestane rat. Ali rat je i čin velikog nasilja. Rat je nasilni čin kojemu je cilj prisiliti protivnika da izvršava našu volju. Nasilje, to jest fizičko nasilje, jer ne postoji moralno nasilje izvan pojmova države i zakona, jest dakle sredstvo. Cilj je nametnuti našu volju. Rat je čin nasilja i nema granice očitovanju toga nasilja. Svaki od protivnika nameće svoju volju drugome, iz čega proizlazi međusobna akcija, koja se, kao koncept, mora razviti do krajnosti. Po Klauzevicu, cilj je rata prisiliti protivnika da izvršava našu volju. Ili kako to ilustrira Klauzevic u svojoj knjizi, Napoleon je u pohodu na Rusiju imao samo jednu mogućnost za pobjedu a ta je bila da nakon što je francuska vojska ušla u Moskvu, ruski car Aleksandar prizna da je pobjeđen. Ali ruski car nije priznao poraz i u trenutku najvećeg uspjeha, dok je njegova vojska zaposjedala Moskvu u plamenu, Napoleon je već bio pobjeđen. Ista se stvar dogodila i Hitleru u ljeto 1940. Njegove su pancer divizije pregazile zapadnu Europu i skoro uništile britanske ekspedicijske snage. Ali Britanija se nije predala pa je Hitler urlao da su Englezi pobjeđeni. Samo su preglupi da to shvate. Na nju su utjecale u osnovi tri, bih rekao, e, crte koje su postojale u teorijskom mišljenju. Jedna ide iz klasičnog kineskog nauka o ratovanju, koji je već doduše indirektno i preko e, nesasvim korektnih prijevoda, preko prepričavanja više bio poznat u Europi toga vremena. Druga ide preko onoga što bismo nazvali E, zemljopisnim e, kontekstualiziranjem politike, dakle geopolitika je u instatu na scendi, dakle u nastajanju, koji imate već recimo kod autora kao što je Montesquieu od filozofa pa nadalje, a zapravo već prije toga je kod Makevelija kojega je Klauzevic često čitao i citirao. I treće je baš e, njemačka, odnosno na njemačkom jeziku pisana filozofijska tradicija. Tu je svakako najvažniji bio Kant, ali i neki raniji e, manje poznati predkrički filozofi kao Wolf recimo su na Klauzevica, to se u nekim biografijama pokazalo, e, utjecali i on je iz svega toga izveo zapravo tri metodičke osnove svoga posla. Prvo, naravno, kako se koriste prednosti, kako se zabašuruju slabosti vlastite pozicije. Drugo, da se rat ne razumije kao nešto što počinje od neke nulte točke, dakle kad se pojavljuje e, ratni uzrok, nego da nastavak e, kvantitativno, ne kvalitativno drugčiji nastavak političkog života. I treće što je jako suvremeno i što se u današnjim interpretacijama Klauzevica veoma često naglašuje, pogotovo kod francuskog filozofa Raimonda Rona, koji je jedan od najboljih interpreta Klauzevica u naše vrijeme, jest njegovo shvaćanje ratnog djelovanja kao nečega što je on nazvao e, objektivno e, podatnim analizi. On govori na jednom mjestu uvodnim pasažima svoje velike knjige koja je imala tri toma u prvom izdanju, danas obično dva toma izde, pa čak i u jednom tomu, on govori o gramatici djelovanja, gramatik des handlens, što je veoma interesantan, veoma suvremen tip funkcioniranja analize kojim se hoće pokazati da je tu riječ koliko god to cinično, koliko god to neprijatno djelovalo jednoj vrsti igre. Između vođenja rata i igre šaha postoji u tom pogledu opet kvantitativna razlika. Naravno da su konsekvencije bitno različite, naravno da su konsekvencije rata u pobjedama, porazima, propastima i prije svega u nebrojenim žrtvama ali kad se radi o planovima, kad se radi o sukobima, kad se radi o tomu tko će koga, da to jednostavno tako formuliramo, onda u, u istinu imamo posla s jednom igrom koju treba pripraviti, treba imati plan, treba imati svijest o vlastitim resursima, kako se to danas kaže, i o protničkim resursima, treba biti u stanju predvidjeti e, protivničke poteze i treba svoju poziciju jačati tako da se izvrši onaj E, konačni cilj. Konačni cilj zapravo je formuliran opet na jedan veoma jednostavan način e, kad Klauzević kaže da je rat nasilan cilj, nasiljan čin, oprostite, kojemu je cilj prisiliti protivnika da izvršava našu volju. Dakle, radi se o tomu da naša volja koristi svo to oružje, bio to mač ili luk i strijela ili ne znam kako moderna raketa, samo kao štaku volje, kao nešto što podupire našu volju da bi se nametnula drugim i natjerala ih da nas prihvate. Dakle, poraz se e, upravo u političkom kontekstu koji ovdje na rat proširuje Klauzevic iskazuje kao e, prinuđenost druge strane da prihvati našu volju. rat je čin velikog nasilja, a rat se kao čin najvećeg nasilja nekako mora opravdati. Za rat su potrebne jake moralne vrijednosti, teška moralna artiljerija zato što bez toga ljudi ne, ne pristaju napustiti najviši tabu u normalnom životu, to je zabrana ubijanja. Sad ne samo da za, ubijanje više nije zabranjeno, nego postaje moralnom obvezom. Pa i zakonskom, onaj tko ne ubija može biti kažnjen kao osoba koja je prekršila svoju vojnu obvezu. Takav autor kakav je Rousseau formulira jednu zapravo strašnu rečenicu koja glasi rat nije odnos među ljudima nego odnos među državama. Dakle, ja sam ekskulpiran, ja nisam kriv. Ja sam od Rousseau do onih koji danas govore o tragediji hrvatskih branitelja, ja sam osoba koja radi za ispravnu stvar, ovo radi znači ubija i zato ne mogu biti kriv. Imamo dakle paradoks u tomu da treba razlikovati pravi uzrok rata koji će ustanovljati povjesničari, ekonomisti, politolozi, politgeografi i tako dalje. I nešto što nije pravi uzrok rata, ali je možda važnije u ovom kontekstu, razlog zbog kojega ljudi prihvaćaju rat. Ljudi ne idu u rat 914. u Austriji zbog preraspodjele kolonije u Africi, nego zato što je ubijen njihov nadvojvoda u Sarajevu. Povod je važan kao motivacijski sklop koji navodi ljude na rad. Nekakav vladar, kralj, poglavica, emir, predsjednik, sultan ili ne znam kako se to zove, neće okupiti svoje ljude reći će na drugoj strani obale rijeke je 10.000 kvadratnih kilometara plodnog zemljišta što treba za našu poljoprivredu. Jer za to nitko ne ide u rat ali ako kaže, s druge strane rijeke su grobovi naših otaca i njihove duše po noćima urliču jer ne podnose da strana noga kroči po njihovim grobištima, za to će ljudi ići u rat. Tu je problem u kojemu, dakle, teška moralna priprava osigurava rat, dok se mir prihvaća iz pragmatičkih razloga. Sve do početka 20. stoljeća rat je bio normalna stvar – a onda je u ratu od 1914. do 1918. cijeli jedan narašta Evropljana prošao kroz pokolj koji je u povijesti zaslužio ime Prvi svjetski rat. Tek kada je pakleni stroj europskih odnosa doveo do rata u kojemu su nova oružja poput strojnice, brzometne puške, topništva i bojnih otrova pobila oko 10 milijuna ljudi i ranila njih oko 20 milijuna, počelo se o ratu razmišljati na drugi način. 20 godina nakon prvog izbio je i drugi svjetski rat, u kojemu je stradalo pet puta više ljudi. Ali u 18. stoljeću jedan je filozof iz pruskog grada Königsberga napisao nacrt vječnog mira. Ime tog filozofa je Immanuel Kant. Immanuel Kant rođen je 22. travnja 1724. godine u Königsbergu u istočnoj Pruskoj. Danas se taj grad nalazi u Rusiji i nosi ime Kaliningrad. Kantov otac bio je sedlar, a majka, iako nije imala formalno obrazovanje, imala je izuzetan karakter i inteligenciju. Kantovi roditelji bili su sljedbenici pijetističkog ogranka luteranske crkve i svoju su djecu odgajali u uvjerenju da je vjera unutarnja stvar svakog čovjeka i da se prema vanjskome svijetu vjera izražava jednostavnošću i poslušnošću prema moralnom zakonu. Njegovi roditelji znali su da im je četvrto dijete pametno, ali nisu mogli znati da će ono ući u povijest kao vodeći filozof prosvjetiteljstva, jedan od najvećih filozofa u povijesti. Taj mirni profesor iz Königsberga ostavio nam je tri kritike koje su promijenile teoriju spoznaje, etiku i estetiku. Kant je zajedno s francuskim matematičarom i fizičarom Pierom Simonom Laplaceom postavio prvu modernu teoriju stvaranja svemira. Kant nam je dao i pojam pravne države i prvi je u vrijeme kada je mir bio nepopularan i neprivlačan napisao nacrt vječnog mira. Mir nije cijenjen u tradiciji moralne filozofije zato što se stalno iznao pokazuje da legendarna rečenica iz još uvijek najbolje knjige koja je ikad napisana o ratu, generala von Klauzevica, da je rat naime nastavak politike drugim sredstvima, danas nije točno. U modernoj politici, koja počiva na kompromisu u modernoj demokratskoj pluralističkoj politici, rat više nije nastavak politike, rat je danas nastavak morala drugim sredstvima. Vi ćete reći, režim Sadama Huseina je takvo zlo da moramo ići u rat. Dakle, dajemo život za moralne vrijednosti. Kantu je stalo do moralnih vrijednosti, sasvim sigurno, ali Kant zastupa, kao što znate, etiku dužnosti. To znači on smatra čovjek ima dužnost, obvezu spram svojeg života i života drugih. Jer tragedija rata je u tomu što je on zločin naprosto zato što u ratu ubijanje nije zločin, nego samo posebno kvalificirano ubijanje jest zločin u ratu, dok takozvano normalno ubijanje, vi pucate na mene, ja pucam na vas, vi ne pogodite mene, ja pogodim vas, nije zločin. To je ljudima nakon rata često puta problem. Ja sam čovjek koji je ubio, na primjer, vašega brata, ali sam ga ubio u podnavodnicima ili bez navodnika normalnim ratnim okolnostima i to nije zločin u ratu. Ja se na to moram priučiti kao vojnik. Kant bi htio spriječiti da se to događa, ali se ne smije zaboraviti da u njegovom tekstu Vječni mir se pojavlja nešto što je za Kanta stilistički neobično, stilski neobično, proste. Naime, ironije. On počne sa ironičnom napomenom o vječnom miru kao oznaci groblja, što inače za takvog ozbiljnog profesora iz Königsberga nije karakteristično. Immanuel Kant bio je visok jedva metar i centimetara. Bio je lošeg zdravlja i protiv toga se borio rigoroznim životom. Imao je isplaniran svaki dan od 5 ujutro do 10 navečer. Tako se čvrsto pridržavao svog plana da su njegovi sugrađani navijali satove prema Kantovim šetnjama. Doživio je 80 godina, ali je samo jedanput propustio svoju šetnju, navodno jer se zadubio u čitanje Rusovog Emila. Tek u 46. godini Kant je postao profesor na Kenigsberškom sveučilištu. Do tada se izdržavao kao knjižničar i kao privatni docent. Kućanstvo mu je vodio kućni sluga, a kasnije je unajmio i kuharicu, jer je često na ručku ugošćavao svoje sugrađane. Na tim ručkovima raspravljao je o svemu osim o filozofiji. Svoju filozofiju nije nikad predavao, samo je jedanput došao u sukob s vlastima i to kada je objavio knjigu Religija unutar granica samoga uma. Tada su ga pruske vlasti optužile da izvrće učenje svetoga pisma i kršćanstva i naložile mu da o tome ne predaje. Kant je pristao na zabranu samo dok je živio kralj čija je vlada zabranila njegovo djelo. Sam je govorio da ako ne može iskreno govoriti o nečemu, onda neće uopće govoriti. Živio je u burnom razdoblju europske povijesti. Njegova pruska uspinjala se na europskoj pozornici. Francuska revolucija srušila je stari režim. Ali Kant je jedino zanimanje za te događaje pokazao kada je za vrijeme francuske revolucije počeo čitati novine. I kada je nakon mira u Bazelu, kojim se privremeno završio sukob između Francuske i Pruske, objavio svoj nacrt vječnog mira. I onda govori o tomu da postoje uvjeti pod kojima je vječni mir moguć. To je pisano 1795. godine, to je godina mira u Bazelu, dakle kad se pokušavaju neke stvari u jednom dijelu Europe, kako će se kasnije pokazati, ne baš uspješno primiriti. Kant u modernom smislu riječi koji koriste suvremeni mirovni studij zastupa pozitivni, a ne negativni mir. Dakle, ne zastupa mir u smislu prestanka rata, dakle negacije, nego mir kao vrijednost života ili kako bismo danas rekli mir kao nenasilno postupanje sa sukobima. To ne znači samo izostanak rata, nego pristanak na to da se sa sukobima postupa na nenasilan način, ne da se sukobi razrješavaju, kako se nekada govorilo, jer bez sukoba društvo ne može živjeti, osim u totalitarnim uvjetima negacije društva, nego da se priznaju realno postojeći sukobi, ali se prihvati način postupanja s njima koji znači barem redukciju sile, ako ne i izbjegavanje do one mjere do koje je to moguće. Da bi to bilo moguće, Kant vidi tri uvjeta. Republikansko uređenje državnih zajednica iznutra, federalistički ustroj neovisnih slobodnih država na svjetskoj razini – i treće, što je jedino pravilo koje se odnosi na pojedinca, načelo općeg hospitaliteta ili gostoprimstva. Po tim uvjetima, dakle, on smatra da će grozota rata biti izbjegnuta, dajući pritom do znanja upravo ono što je karakteristično za njegovu metodičko etičku poziciju, da mu je stalo prije svega do poopćivosti. Bez toga na koncu ni nema ključnog motiva u njegovoj moralnoj filozofiji, naime kategoričkog imperativa. Poopćost ovdje znači da ne mogu svoje vrijednosti zastupati nasiljem, jer čak i ako pobjedim, ruiniram dio svojih vrijednosti. Što znači, recimo, napasti Irak ili Jugoslaviju ili bilo koju treću državu u ime ljudskih prava, kad to prevedeno kaže – ubijamo ljude u ime ljudskih prava. A pravo na život je valjda logički, pretpostavno, dakle, prvo ljudsko pravo. Kant će, dakle, imati na pameti da je mir, koliko god on značio, u pretpostavci da reduciram svoje moralne intuicije. Nešto što je u ovom pogledu važnije. je li čovjek po prirodi miroljubivo ili ratoborno biće. Agresivnost se obično definira kao sklonost nekog bića da napadne neko drugo biće, iste ili različite vrste. Primjeri agresivnosti u životinskom svijetu su brojni. Raymond Daron u svojoj knjizi Mir i rat među narodima u poglavlju Korijeni ratne institucije navodi ove primjere. Kralješnjaci svih razreda, ribe, vodozemci, gmazovi, ptice, sisavci, bore se, Primarni stimuli agresije u životinskom carstvu mnogostruki su i neki od njih podsjećaju na sukobe među ljudima. Životinja kojoj nanosimo bol reagira agresivno. Miš kojemu eksperimentator štipa rep pokušava ugristi. Mnoge životinje, ribe i ptice bore se da bi obranile neki prostor koji bismo mogli nazvati teritorijem. Koljuške, europske ribe, bore se žestoko u blizini svojih gnijezda, ali ne drugdje. One će dakle rijetko započeti borbu na život i smrt, osim ako njihova gnjezda nisu blizu jedno drugom. Jednako udaljene svaka od svojega gnjezda, koljuške ne napadaju jedna drugu, ali si prijete. Čovjek je politička životinja i životinja obdarena govorom, ali je ipak životinja. Kant čovjeka naziva nedruštveno društvenom životinjom. Sve što čovjek ima duguje činjenici da živi u zajednici s drugim ljudima. Ali ljudske strasti i nagoni štete toj zajednici. U svojoj ideji opće povijesti Kant piše Sva kultura i umjetnost koja krasi čovječanstvo, najljepši društveni poredak, plodovi su nedruževnosti, koja samu sebe prisiljava da se podvrgne stezi i da tako iznuđenom vještinom omogući da se potpuno razviju klice prirode. Ovaj problem je ujedno i najteži i bit će posljednji koji će ljudska vrsta riješiti. Teškoća koju i same ideja o tom zadatku već predočava sastoji se u sljedećem – Čovjek je životinja kojoj je, kad živi među ostalima u svojoj vrsti, potreban gospodar, jer on nesumnjivo zloupotrebljava slobodu u odnosu na druge sebi ravne i premda kao razumno stvorenje želi zaklon koji bi postavio granice slobodi svih, ipak ga njegova samoživa životinska nesklonost navodi da izuzme sebe gdje god može. Potreban mu je dakle gospodar koji će slomiti njegovu volju. Gdje međutim naći toga gospodara? nigdje osim u ljudskoj vrsti. A i taj će isto tako biti životinja kojoj je potreban gospodar. Imamo klasičnu latinsku poslovicu koja upućuje na problem. Ona glasi fiat justitia perat mundus. To jest, neka bude pravde pa makar i propao svijet. Naivno djetinjaste pitanje glasi što će mi pravda ako je propao Za koga je to pravda? Kosmička pravda. Ali to je nešto što ljude hvate. Ljudi će reći zadnju paru ću dati, uništit ću sebe i obitelj, ali dobit ću spor na sudu. Sve ću ih kazniti. Vi imate ljude koji sa snajperom se dignu na neku zgradu i počnu pucati nasumice okolo jer su jučer dobili previsoki račun za telefon, vodu ili nešto treće, smatraju da im je činjena nepravda i da su zapravo svi u zavjeri protiv njih. To su paranoične strukture, tu su čitav niz schizoidnih ili nekakvih schizofrenih nekih drugih poremeća, to nas sad ne zanima, ali njihova percepcija je da oni to čine u ime pravednosti. Zato je dakle u miru, i to je ono što je bitno, na dijelu rezanje ekstrema u svim vrijednostnim sudovima. Ja smatram da je osoba A takva propalica da ne zasluže živjeti ali neću poduzeti ono što bi dakle moglo slijediti. Naime, lišiti tu osobu život. Ako prihvaćam mir, dakle nenasilno postupanje miru u pozitivnom smislu riječi kao vrijednostni koncept, dakle ako prihvaćam to ono što je jako važno u moralnoj filozofiji, takvu hijerarhiju u kojoj je mir najviša vrijednost, a to onda znači vrijednost iznad pravednosti, iznad slobode, iznad jednakosti, iznad bilo kojeg ostalog moralno političkog ideala koji znamo iz tradicije. Agresija pojedinca ili skupine rješava se u zajednici, ali što napraviti s državama? Kako postići mir među državama? Kant u svom nacrtu vječnog mira daje preliminarne članove vječnog mira među državama. Prvi član glasi. Nijedan mirovni ugovor ne treba smatrati valjanim ako je sklopljen tako da prešutno sadrži povod budućem ratu. U tom slučaju bilo bi to primirje, odlaganje neprijateljstava, a ne mir koji znači kraj svih neprijateljstava. Kant argumentira jednim dijelom, jednostavno rečeno, iz epohalno zadanog straha straha od rata. To je potpuno očito. Dakle, on neće takav nepravedni mir, čija karakteristika nepravednosti ne bi bila po sebi, dakle moralno provediva ili razumljiva, nego je nepravednost u tomu da u sebi nosi klicu narednog rata. Versajski ugovor, na primjer. Odnosno, on upućuje na razliku između mira i primjerja. Mi smo primjerice, živeći eh, na ovim prostorima u zadnjih nekoliko desetljeća na neugodan način morali naučiti da je čitav opstanak druge Jugoslavije 45. do 90. bio zapravo jedan tip produženog primjerja. Jednostavno zato što Jugoslavija od 50. do 90. uglavnom bilo razdoblje u kojem se unutar zemlje nije ubijalo uz neke izuzetke iz političkih razloga, ali nije učinjeno ono što je pretpostavka mira, to je razrješavanje političkih, socijalnih, ekonomskih, geopolitičkih razloga koji su bili doveli do prethodnog rata, nego se sve pometalo pod tepih. To je ono što se u Njemačkoj zvalo nasuprot jugoslavenskoj praksi, negdje od 68. godine nadalje, Vergangenheitsbewältigung, dakle ovladavanje prošlošću, izići na kraj prošlošću. Ako se to ne učini, ostaje se zatvorenim u ono što je do rata dovelo, barem motivacijski. Sad opet ne govorim o nekakvim dubljim, pravim, povijesnim razlozima, nego, do on, nego onome što ljude motivira na rat. I onda se događa 1991. da svi argumentiraju kao da su u 1941. godine. Nas Hrvate su 1941. napadali Četnici, nas Srbe su 1941. napadali Ustaše, nas Bošnjake su napadali Četnici, pa onda su neke Srbe napadale Balije, ili kako što je sve zvalo. Hanđer divizije i slično, Najpod su svi ko da ste e, pukli prstom u onim klasičnim e, slikama prebacili 40 ili 50 e, godina natrag. U situaciji u kojoj, dakle, mir ne vodi računa o uzrocima rata, on nije mir nego je primjer. Povijest je puna mirovnih sporazuma koji su trebali okončati ratove. Većina tih sporazuma nije okončala sukobe, već ih je još potaknula. Versajski ugovor je pravi primjer takvog sporazuma. Nakon četiri godine ubijanja u studenom 1918. godine potpisano je primirje i prestale su borbe na bojištima Prvog svjetskog rata. Onda su se u Parizu okupile pobjedničke sile Antante i poražena Njemačka. Nakon mjeseci i mjeseci pregovora potpisan je sporazum koji nije odgovarao niti pobjednicima niti poraženima. Kada je vidio sporazum, francuski maršal Ferdinand Foch, vrhovni Antantin ratni zapovjednik, rekao je To nije mir. To je 20-godišnje primirje. 20 godina nakon potpisivanja mirovnog sporazuma kojim je završio rat koji je trebao končati sve ratove, u Europi je izbio novi svjetski rat. Primjer je divna stvar. Kad znate da je u Sarajevu prosjek bio dva ubijena na sat u četiri godine, onda jedan dan primirja koje ništa ne rješava, znači da je 50 ljudi preživjelo. A mjesec dana znači da 1500 ljudi preživjelo. To su naprosto nekakve činjenice s kojima se mora računati. I ako se s njima mora računati, onda ćemo drugčije gledati na neke stvari. Nakon nekog vremena, međutim, činjenica da više nema ubijanja nije dovoljna. Jugoslavija je počivala na tomu da je prekinula ubijanje 45. godine uz pomoć saveznika, uz jedno konačno veliko ubijanje 45. godine i tako dalje, ali nakon toga recimo za jedno vrijeme prekinula ubijanje, nije bila bogata, nije bila sretna, nije bila demokratska i slobodna država, ali nije bilo ubijanje. I to je jednom trenutku bilo razlog za euforiju kod velikog broja ljudi. Nakon toga to više nije bilo dovoljno. To je ono što Kant ovdje misli. Dakle, ne izlazi se na kraj sa uzrocima rata. je stoljeće. Maksimilijan Habsburški oženio se 1477. godine Marijom, kćerkom Karla Hrabrog. Marija je sa sobom donijela svoje nasljedstvo, Burgundiju. Njihov sin, Filip I, naslijedio je većinu posjeda svojega djeda, Karla Hrabrog. Tako su Habsburgovci dobili dio Burgundije, Nizozemsku i Luksemburg. Maksimilijan je nakon smrti Marije pokušao dobiti Bretanju novom ženitbom, ali mu to nije uspjelo. Tada je izveo svoj najbolji potez. Osigurao je da se njegov sin Filip I, oženi za nasljednicu kuće Kastilje i Aragona. Tako je obitelj Habsburg dobila Španjolsku, Napulj, Siciliju i Sardiniju, te sve one posjede koje će zaposjesti Španjolska nakon Kolumbovog otkrića Amerike. Kada je umro Filip I, Maksimilijan je sve svoje posjede prenio na drugog sina koji će u povijest ući kao Karlo V, koji je skoro zagospodario cijelom Europom. I tako je kuća Habsburgovaca dobila velike posjede u Europi i preko oceanskim zemljama – Maksimilijanovu politiku suvremenici su opisali ovim riječima. Neka drugi ratuju, a ti se, sretna Austrijo, ženi. I tako cijele zemlje mogle su mijenjati svoje vladare putem ženitbe. zato je Kant napisao drugi preliminarni članak vječnog mira. Nijednu samostalnu državu, bez obzira na to je li ona velika ili mala, ne može druga država steći nasljeđem, zamjenom, kupovinom, niti darivanjem. Država nije imovina. Ona je zajednica ljudi kojoj nitko drugi ne može zapovijedati niti njome raspolagati doli ona sama. U obrazloženju tog članka Kant dodaje da tu još treba ubrojiti slučaj kada jedna država iznajmljuje vojsku drugoj protiv nezajedničkog neprijatelja. Pritom se podanici upotrebljavaju troše kao stvari kojima se rukuje kako tko hoće. Kant je treći članak svog vječnog mira posvetio vojsci. Postoji jedna priča iz povijesti o bugarskom knezu i bizanskom caru. Prije bitke bugarske i bizanske vojske, bizanski car poslao je bugarskom knezu i zaslanstvo. Bizanski zaslanici bugarskom vladaru iznijeli su ovaj prijedlog. Car i knez naći će se sami na bojnom polju i u dvoboju riješiti razmirice između svojih država i tako poštediti živote mnogih svojih podanika. Na ponudu bugarski knez ovako je odgovorio – Kovač koji ima kliješta neće svojim rukama vaditi usijano željezo iz žeravice. I naravno došlo je do bitke u kojoj su mnogi poginuli. Kako bi se postigao vječni mir, Kant je u trećem članku nacrta vječnog mira napisao Stajaće vojske trebaju s vremenom potpuno nestati. One neprestano prijete ratom, jer su uvijek spremne pokazati se naoružane za takav pothvat. One prisiljavaju države da se međusobno bez granica nadmeću u broju naoružanih ljudi, a kako to zahtjeva velike izdatke, mir postaje još mučniji od kratkog rata, pa takve vojske postaju same po sebi uzrok napadačkih ratova, kojima se nastoji postići rasterećenje. Stajaće plaćene vojske trebaju nestati, ali Kant dopušta da građani s vremena na vrijeme dobrovoljno vježbaju u rukovanju oružjem, kako bi sebe i domovinu osigurali od napada. Kant je, kao i mnogi drugi mislioci, smatrao da je vojska sastavljena od građana najbolje za obranu zemlje i najbolje za društvo. I Kant smatra plaćene profesionalne snage jednim od najvećih zala koji se mogu dogoditi nekoj državi. Ovaj drugi dio, pak koji se odnosi na stajeću vojsku, je veoma aktualan. Stajalište u milici koje imate u renesansnim gradovima kod Machiavellija, kod Kanta, kod Rusoa koje je bitno za samu amerikansku konstituciju iz 776. odnosno deklaraciju kasnije konstituciju nakon pet godina, koje danas uzrokom velikih amerikanskih problema, oni ne mogu donijeti odluku o zabrani ili barem otežavanju pristupa oružju na razini čitave federacije, jer to je dio ustavnog prava jer imaju pretpostavku da sam subjekt time što imam A sebe, B vlasništvo i C specifično oružje da to branim. Nasuprot tomu, međutim, praksa je krenula ka profesionalizaciji vojske i osim u SAD došlo je do masovnog, kako to u engleskom terminu kažu, decommissioning, dakle razoružanja pučanstva. Oružje ima danas po pretpostavci manje u većini države nego što je to bilo ranije. Ali je problem u sljedećem. S jedne strane, velik broj ljudi, pa čak i pacifisti, će biti zadovoljni što se ustrojavaju profesionalne vojske, to znači da normalni, obični građani ne moraju ići na služenje vojnog roka. Ali s druge strane, vojni rok u kojem bilo tko može ili mora ići u vojsku, ili može to naravno odraditi u civilnoj službi, znači jednu vrst civilne kontrole nad vojskom. Znači da ljudi dolaze u vojsku koji nisu iz vojnog miljeja. Ili kako je to e, predsjednik njemačke vlade Schröder rekao u povodu 50 godišnjice Bundesvera 99. godine da je Bundesver civilno društvo u uniformi. To je malo pretjerano naravno, ali nešto na tomu ima. Profesionalnom vojskom se civilno društvo izbacuje iz mogućnosti da iznutra, iz žablje perspektive, dozdo kontrolira vojsku i time se ona nužno zatvara kao samostalni privilegirani entitet, materijalno privilegirani, po ovlastima privilegirani, po naoružanju privilegirani itd. tako koji uspostavlja međunarodno bratstvo tipa Atlantskog saveza ili nešto drugo, ali zapravo više nema sa svojim društvom neke posebne veze. S jedne strane, prednost je što se mi ostali oslobađamo obveze vojske, s druge strane, e, cijena je u tomu da se vojska pojavljuje kao korpus separatnom, kao posebno tijelo u društvu. I sada imamo paradoks. Danas, kada se teži miru i kada se nastoji spriječiti izbijanje novih ratova, plaćenička ili profesionalna vojska postaje sve poželjnijom. Govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Prije svega ideja je u tomu da će država ići lakše u rat, ali društvo neće ići u rat. To je koncepcija. Osim ako ne dođe do nekakvog totalnog rata, do potpunog napada na našu zemlju i tako dalje, ali kada Amerikanci idu u rat, pa i u Vjetnamu koji je bio veliki rat za njih, ili Koreji, ili u neke manje ratove od Grenade do ovog u Iraku koji ćemo vidjeti kakav će biti, društvo ne ide u rat. Nego uglavnom profesionalci, dakle oni koji su na neki način posebno pripremani. Za razliku od amerikanskih profesionalaca, evropski vojni profesionalci, vidio sam mnoge od njih kad su dolazili u Hrvatsku i u Bosnu i Hercegovinu svoje vremena, bili su upravo šokirani time što idu u rat. Oni su išli u vojsku, ja sam sreo recimo neke danice, pred 7-8 godina, oni su išli u vojsku na 5 godina kao profesionalni vojnici, s time da im nakon toga se plati sve što im treba da završe fakultet. I to im se čini jednom dobrom konstrukcijom. će pet godina relativno dosadno, sa nekakvim vježbanjima i tako dalje, sa slobodnim trenucima i sl. Bez ikakve ideje da bi danska vojska mogla ići u rat. I onda ih iznenada pošalju u Bosnu gdje se puca. I oni su potpuno šokirani, to nije bio dio njihove konstrukcije. Nasuprot tomu, amerikanski kandidati za vojsku i profesionalci računaju na rat i oni su manje šokirani. Britanski profesionalci računaju na rat, ostali uglavnom ne. Politička odluka je dakle lakša, ima manje socijalne troškove, ali se onda opet radi o tomu kako će reagirati obitelj, jer ti ljudi jesu privilegirani kao profesionalni vojnici, jesu izolirani u društvu, ali imaju obitelj. Imaju porodice, reagira se na različite načine i zna se da svatko tko ubije dovoljan broj Amerikanaca dobiva rat protiv njih, ma kakvo bilo stanje na bojištu. Ako Saddam Hussein uspije kao što uspjelo Vjet Kongu, učiniti rat dovoljno dugim i pobiti dovoljan broj američkih vojnika, što nije vjerojatno, naravno, on dobiva rat taman da Amerikanci uđu u Bagdad i svojeg. Jer će unutrašnji pritisak naglo rasti, jer će od nekakvih u ovom trenutku oko 70% podrške ratu, to početi opadati sa svakim danom trajanja rata. Pogotovo zato što su Amerikanci u posljednjoj kampanji Jugoslavije, koje ne možemo ni zvati ratom, uveli umjesto rata nešto što bih ja nazvao lovom. Definicija lova je mi pucamo na njih, oni ne pucaju na nas. Oni još uvijek se nalaze u situaciji da više svojih vojnika sami ubiju, s takozvanom, to je grozna formulacija, uobičajena je do duše, friendly fire, prijateljskom vatrom, ili e, sudarom helikoptera, nego što neprijatelj ih u ovom trenutku uspijeva ubiti. Poštovani slušatelji, sljedećeg četvrtka govorit ćemo o pacifizmu, naivnosti u politici, pravu na preventivni napad i o jamstvu koje je potrebno za vječni mir. Slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimili Boris Remenar i Jadranka Besednik, a emisiju je uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.